uh, uh, we welcome sa inyo lahat. Welcome. Oo, yung uh, klase na sinasabi ni ano, PGV, ang pamagat po niya, managing chronic anxiety. Okay, ano ba ibig sabihin ng anxiety? No? Uh, yun ang pag-uusapan. <laughs> Mag-aaralan natin, okay? Sana makasali kayo doon sa klase na yun dahil talagang excited na excited po kami. Uh, si PG po ay hindi ko makausap itong mga nakarang ano, dahil sa paghahanda niya para sa klase na to. So, makakatulong po sa inyo tala, talaga yan. Yung pag-aaral na yan, makakatulong po sa inyo. So, sabihin mo sa katabi mo, makakatulong yan. Yan. So, sana mag-aaral kayo. Okay, meron ako i-request doon sa katabi mo. Sa katabi mo, ano? Uh, ipakita mo sa kanya ngayon, yung, yung, yung kamay mo, pakita mo ganyan. Ayan. Tapos sabihin mo, kompleto pa ang mga daliri ko. Okay? <laughs> Pero lang <laughs> ko, nabawasan na yan, ano? anyway, so, yeah, welcome po sa panibagong taon ng 2026. Sino po excited sa 2026? Taas ng kamay. Excited ka? Yung hindi nagtaas ng kamay, siguro iniisip na ako magbe-birthday na naman ako. Parusa. Okay. But anyway, ang series po natin, ang pamagat po ay Recenter. No? Um, ano ibig sabihin ng recenter? Nakalagay dyan, aligning our lives again with what matters most. Okay? Lahat naman po tayo, siguro kailangan natin ng recentering sa buhay natin. No? Dahil talagang mayroong mga kaganapan, may mga ganap sa buhay, may mga nagiging uh, uh, sari-saring mga ano, uh, problema, pagsubok, no? Minsan nawawala tayo sa center natin, ano? Sino ba sa inyo gumagamit ng ano, Google Maps? Meron ba sa inyo gumagamit ng Google Maps? Yung iba sa inyo dyan siguro, ha? Pag nagmamaneo kasi kayo, eh. Pag medyo kinalikot mo yung mapa, ganang niya mo, may lalabas na button na kalagay, recenter. No? Kasi pag kakalikot mo ng mapa, may kote, sa saka na napunta, sa Quezon City, sa Kamuning na <laughs> Tapos nawawala na doon sa ano, kung nasaan ka pa talaga sa mapa. Yun yung tinatawag na recenter eh. So gusto kong i-encourage kayo na itong taon na 2026, yun ang gawin natin. Hanapin ang sarili natin sa mapa, no? Tapos tingnan natin, okay, ayos pa ba? No? Papunta ka pa ba sa dapat mong pupuntahan? Hmm. <laughs> di ba? O ikaw ba ay parang lumilihis na na hindi mo lang napapansin? Di ba? So tayo manalangin para sa ating uh, pag-aaral ngayong umagang ito, unang-unang buwan, ang pamagat ng ano natin sa araw na to ay may kinalaman sa mind drift. So let's pray. Lord, um, salamat at narito ang bagong taon, 2026. Uh, ah, kami ay umaasa. Uh, hindi tulad ng mga tao sa mundo na parang uh, ang pag-asa nila ay parang sana, ganon Uh, sana maging maganda ang 2026. Kami pong mga mananampalataya ay naniniwala na hawak mo ang kinabukasan. May tiwala kami sa iyo, Panginoon, na lahat ng mabubuti ay hinanda mo na para sa amin. At hindi kami kinakailangan matakot, mangamba, magalala, dahil alam namin kung kanino kami uh, nagtitiwala at kung sino ang may hawak ng buhay. Thank you, Lord. Kaya Gamitin mo, Lord God, itong pag-aaral namin ngayon para ma-recenter ang aming pag-iisip sa iyo. At salamat, O Diyos, na Ikaw, ang aming Panginoon, na hindi uh, umiiwan sa amin. Hindi kami pinababayaan, hindi kami tinatalikuran, hindi kami iniiwan sa ere. Patuloy ka, Lord God, na nagmamahal. At kahit kami mahina, marupok, nagkakamali, hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, amen po ba? Praise God. Nabubuhay po tayo sa panahon ng mga paalaala. Ano? Sa English po, notification. Kung kayo may telepono, meron tinatawag na notification. Ngayon, kung di nyo alam yung notification, ay, <laughs> anong sasabihin ko sa inyo? <laughs> okay. <laughs> Pero maraming paalaala. Maaaring sa may alarma sa cellphone, may calendar, nagpapaalala ng schedule mo. Ewan ko sa inyo kung sino gumagamit ng kalendaryo. Baka iba sa inyo yung mga lumang kalendaryo pa, di ba? Yung galing sa mga hardware. Di ba yung maraming Chinese? Tapos, di ba, chine-check mo lang. Di ba, ewan ko sa inyo, no? Pero, may mga apps na ngayon para sa mga moderno, mga kabataan. May mga apps-apps na ngayon, di ba? Sari-sari. Para hindi mo makakalimutan. Para alam mo kung ano yung mga susunod na mangyayari o gagawin. Di ba? Magandang kaugalian yan yung may kalendaryo ka, kahit paano. Kahit na yung sinasabi kong parang galing sa hardware, okay pa rin yun. At least meron ka kalendaryo. Amen? Baka mami magulat ka na, ay di syempre na pala. Yun, ano, <laughs> ano ba? Saan ka ba nakatira? Okay. So kailangan meron tayong konting uh, pagpaplano sa buhay natin. Pero sa kabila nito, naka, napaka makalimutin pa rin natin. Sa totoo lang. Okay? Siguro, siguro iba sa atin dito, nakakalimutan natin ang pangalan ng isang tao. Okay? Ako nga pala si PB. Kilala niyo ba ako? Ha? Taas sa kamay kung kilala niyo ako. Uh, oh, knock knock. Okay, tayo hindi niyo na ako kilala. Kakasabi ko lang ang pangalan ko eh. Dahil sa totoo lang, minsan nakakalimutan natin pangalan ng mga tao, di ba? Na-experience na- yun ba yun? Naglalakad ka sa mall, tapos may lumapit sa'yo, Uy, kamusta ka na? Siyempre, naiiyakan ako. Sabi mo, uy, kamusta ka na? Or sa isip mo, sino to? <laughs> sino to kausap ko na ito? Di ba? Nakakalimutan natin mga passwords natin. Okay, tago na lang natin sa pangalan na, okay, pag di ko na sabihin. No? May mga tao na ang password nila, okay? Nga pala, para sa mga, lalo na yung mga kababaihan, kasi laging problema yan, taon-taon yan. Pastor, na-hack yung account ko. Pag tinanong mo, anong password mo? Birthday ko. Ay, nako, Jesus <laughs> Maria Joseph, kaya pala eh. Di ba? Tapos yung birthday mo, naka-announce sa buong Facebook. Di ba, hulaan din yan. Di ba? So, ingat na po tayo, mga, hindi, hindi man kindred. Kasi yung mga remix, wala silang alam dito sa pinag-uusapan natin. <laughs> okay, anyway, nakakalimutan natin yung password. Minsan nakakalimutan pa natin kung bakit tayo pumasok sa isang kwarto. Kasi taas ka may guilty. Di ba? Yung pagpasok mo sa kwarto, ano nga pala gagawin ko rito? <laughs> sorry, sorry po tayo. No, na problema. Sinasabi ng mga pag-aaral na mga pagkalimot ay kadalasan hindi dahil sa katamaran o pagsuway, kundi dahil sa nahati at nadidistract ang ating atensyon. O sabihin na natin kasama na ni katandaan. Uy, aray. Sige, sabihin sabi mo sa katabi mo, ikaw daw yung matandaan ka na. Okay. Hindi, eh, minsan talaga nagiging makalimutin, no? Yung iba naman siguro, sobra ng injection, okay? Dahil, di ba, nanganak, na-injection na sa katerba. okay? Tapos sabi sa asawa, ano pangalan mo? Yan ang parang gano'n. Diba? So, minsan may mga nangyayari. Pero, sa totoo lang, hindi naman natin sinasadya makalimot. Amen? Hindi mo naman gusto talaga makalimot. Sadya ka lang talaga nakakalimot. Kaya, kaya kapag may nagsabi sa'yo, kalimutan mo na yon. Narinig nyo na ba yon? Kalimutan mo na yan. So habang ano kinakalimutan mo, hindi mo makalimutan. <laughs> Kasi hindi naman ganun yun eh. Hindi ka naman nakakalimot ng parang gusto mo limutin. Yun ay nangyayari lang pag, alimbawa, ayaw mo isipin ng isang bagay ng matagal, paglipas ng panahon, makakalimutan mo na yun. Hindi dahil kinalimutan mo, kundi ayaw mo na kasing isipin. Tama? Okay? So, sa pagkakataong ito, gusto natin pag-usapan ito kasi kadalasan ang pagkalimot ay hindi sinasadya. Uh, tahimik itong nangyayari, dahan-dahan, halos hindi natin namamalayan. Okay? At Katulad halimbawa ng mga yung tinatawag na New Year's resolution. Di ba? Magpapapayat na ako. Okay, yun ang resolution mo. Di ba? Habang nagpuputo ka ngayon ng Christmas Eve, Lord, Magpapapayat na ako. Ito na lang, Loche Buena. Huli, huli na to. Okay. <laughs> pag, pagdating ng Marso, kalimutan mo na <laughs> yung New Year's resolution. Sabi nga ng iba, hindi lang, hindi lang gano'ng katagal. Bisa, eh. ilang linggo lang, ilang araw lang. No? Nakalimutan mo na. No? So, hindi natin namamalayan. At ganun din naman ang nangyayari po. Okay, ito, usapan seryoso na. Ito yung nangyayari sa spiritual mismong buhay natin. At ito yung tinutukoy sa Hebreo. Actually, buong aklat ng Hebreo. Kung may oras kayo, basahin nyo yan. Yan po ang aklat sa mga makakalimutin. Okay. Kung kayo po ay may problema sa pagiging makalimutin, basahin ang aklat ng Hebreo. Okay? Kasi sinulat talaga para sa inyo yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, o basahin mo Hebreo, ikaw yan. Okay. <laughs> no. Anyway, sige. Uh, Hebreo 2, okay? Basahin po natin para sa pag-aaral natin ngayong araw na to. Kaya nga, oh, sabi mo sa katabi mo, kaya nga. <laughs> Okay. Dapat lalo nating panghawakan mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mga mensaheng ipinayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo, at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay uh, tumanggap ng kaukulang parusa. No? At, at sabi niya ganyan sa Miyakda, sabi niya, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin uh, ah, pinapahalaga o oh, pa, pahahalagahan, okay? Ang napakadakilang kaligtasang ito at uh, verse, susunod na susunod na verse. Ang Panginoon ang unang nagpayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito ay totoo. At sa panghuli, sabi niya sa verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamamahagi o pinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Maganda natin basa-basahin yan at itong darating na linggo tulad ng ginagawa natin kahit nung nakaraan pa, magkakaroon tayo ng araw-araw na devotion. Kaya kung mayroon man kayong hindi maintindihan ngayon, sigurado naman niya, <laughs> babalikan, balikan natin yan buong linggo. Okay? So, Bira ang Kristiyanong gumigising isang umaga at nagsasabing ayoko na sa katotohanan ng Diyos, ayoko na sa Ebanghelyo. Kung meron man, wala akong kilala. Pero wala talagang sadyang gigising at sabihin, simula sa araw na to, ayoko na sa Panginoon. Simula sa araw na to, hindi na ako magiging kristyano. O merong mga ganon, siguro. Exception yan. Kakaiba yan. Okay? Para sa akin talagang malaking malaking problema yan kung sakaling dumating sa punto na gigising ka tapos sasabihin mo ayaw mo na sumunod kay Lord. <laughs> Di ba? Pero, ang mas karaniwang nangyayari ay mas banayad. Okay? Napupuno ang isip natin ng iba't ibang alalahanin, nahahati ang ating focus, o focus sa English, lumilipat ang ating atensyon. Alam nyo, yung atensyon natin ay isang bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na kakayanan na walang pwedeng kumuha sa iyo. Ikaw talaga ang merong kapangyarihan doon. Diba? Kaya nga minsan, pag ikaw ay nasa isang, uh, kunyari, nakasakay ka sa bus o sa jeep, tapos merong isang tao na makulit o isang batang iyak ng iyak o anumang bagay nangyayari doon meron kang kapasidad na huwag bigyan ng atensyon yun. Diba? Lalo na pag may tumatayo, tapos bigla nagsasalita, diba? Sabi ng Panginoon, ganyan, di ba? Tapos bigla lalapit sa'yo, offering, offering. No? Talaga man, nawawala ka ng atensyon. Di ba, nakatingin ka na sa labas ng bintana. <laughs> okay, kaya, gawain ng mga tao sa Facebook. Pag hindi nila gusto ng isang tao, unfriend. Di ba? Hawak natin yung ano na yun eh, yung bagay na yun. Sa totoo lang, alam yan ng ano, alam yan ng mga nagbebenta ng mga bagay-bagay. Kaya pag nag-click ka sa Facebook ng isang bagay, alam mo, tungkol sa pagkain, maghintay ka lang ng ilang segundo. Yung tinatawag na algorithm. Mami ko, puro pagkain na lalabas doon sa Facebook mo. Dahil talagang mahalagang mahalaga sa kanilang atensyon mo na nagbabayad sila para siguraduhin na pag merong gumawa ng ganito, nag-click ka ng ganito, no? Sasabihin nung nagbabayad, pwede ba banggitin nyo yung aming produkto? Pwede ba banggitin nyo yung aming kumpanya? Yun ang dahilan, bakit nangyayari yan? No? Sa normal na bagay, okay lang yan. Pero problema, pag ikaw ay nag-click o tumingin sa malaswang bagay. Mamaya ko, tayo lahat na lalabas sa newsfeed mong malaswak. Yun ang medyo negatibong bagay doon. Pero ang punto nito ganito. Yung atensyon mo, ikaw ang may responsibilidad dyan. Amen? Walang aagaw niyan sa'yo. Yung katabi mo ngayon, hmm, pwede mong bigyan ng atensyon yan. O pwede naman ang wapakils. <laughs> Ayaw mong tingnan, di ba? Meron mga misis minsan nagagalit. Bakit po? Anong nangyari? Problema? Sasabihin niya, eh, itong asawa ko, nasa bahay niya, hindi naman ako pinapansin. Aray. O, remix, mag-repeat na tayo. Di ba? Totoo naman yan, di ba? Minsan, nasa bahay ka, pero hindi mo pinapansin yung mga kasamahan mo sa bahay. Sa spiritual na buhay, hindi naman natin sinasadyang kalimutan ng Panginoon. Minsan lang, hindi tayo nagpipay attention. Kaya kung di tayo mag-iingat, baka ito nakaraang taon, nangyari sa inyo ito, unti-unti, wa- wala na yung focus mo sa yung spiritual na pamumuhay. Hindi mo na binibigyan ng atensyon. Hindi tulad ng ibang bagay. Halimbawa, yung iba sa inyo, sana nagpe-pay attention kayo sa kalusugan nyo. Amen? Nung isang araw, nagsusot ako ng polo. Ayaw magkasya, mga kapatid. Di ba? Pagsuot ko para akong Hulk. Di ba? Napansin ko mga kapatid, tumaba ako. <laughs> Kasi marami ng tao nagsabi nung nagda-diet ako, Pastor, ang payat mo, mukha ka na mga may sakit. Di ba? Sabi ko, sige, di, kain tayo. Kain ngayon. Di ba? So, ang may kote ngayon, di ko na suot yung polo ko. <laughs> so, kailangan magpapayat ulit. Amen. Amen. Lahat ng susunod sa yapak ko, magsabi amen. Yung iba sa inyo, ang tagal nyo na. Dapat mag-repent na kayo. Okay, sumunod na kayo. Anyway, sa spiritual na buhay, nawawala, hindi sinasadya, nawawala ang focus mo sa Panginoon. Yung relationship mo kay Lord, hindi na yun ang pinaka-importante sa'yo. Hindi tulad nung, di ba, kanta ni Gary V, dati-rati. Alala mo noon, nung bagong born again, talaga wala ka ng bukang bibig kundi si Jesus. Mahal na mahal mo si Lord. Ang hindi ka makapaglingkod sa Panginoon, parang laking bagay sa iyo, hindi mo magagawa yan. Pero lumipas ang panahon, tumagal-tagal, nagkaroon ng iba't ibang mga suliranin, kabisihan sa trabaho, eskwela, saan man. Mayang kote, dumarating sa punto na hindi ka nagsiserve, okay lang yan. Hindi ka nagka-quiet time, ayos lang. Hindi ka na sumasama sa mga small group para magkaroon ng palakasan, okay na yun. Unti-unti, hindi sinasadya. Nawawala na sa prioridad mo ang relasyon mo sa Panginoon. At makikita mo mga ano niya, resulta niyan. Ha? Marami. Hindi, alam nyo kasi sa, sa kalusugan, malalaman mo may problema eh. Kasi pag tingin mo ng BP, uy, taas ah! Di ba? Pag nagpa-blood chem ka, uy, grabe sugar kong taas. Di ba? Eh sa spiritual na buhay, ano ba mga palatandaan? Ah, marami yan. Isa dyan, ha? Ah, masungit ka. Kunting bagay lang, irritable ka. <clears throat> mm-hmm. Kulang ka sa pasensya at pagmamahal sa kapwa. Hindi lang nahugasan, hindi lang natapon yung basura, parang guguho na ang sanlibutan. War freak ka na. Naharangan ka lang ng traffic. Nantala ka lang. Talaga naman nang gigigil ka. Sabi ng misis mo, oh, mo na. Hindi, sasakasahan ko ya. Sasakasahan ko ya. Ba't ka napunta sa ganung klaseng punto ng buhay? Dahil unti-unti nalilihis ka sa focus mo sa Panginoon. Dahil nung ikaw ay bagong born again, kahit na may umapak sa paa mo, sa LRT, hallelujah. Ah, may pasensya ka pa nun eh. Di ba? Amen? Kasi iniisip ko makasalanan nyo, makasalanan to, inapakan eh. yung pako. Brad, okay lang. Di ba? Pag nagsabi siya, sorry, sorry, napakan kita. Sorry, sorry, sorry, sorry. Sabi ka nga ni, ni Susette, sorry, sorry, sorry, sorry. Ay, ayos lang. Yan. Pero yung iba, hindi na ma- tumatanggap ng sorry. Talagang, anong sorry, sorry? Ha? So, ang, ang hindi natin, you know, hindi natin namamalayan. Unti-unti tayong naanod, hindi palayo sa simbahan, hindi palayo sa paniniwala. Andiyan ka pa rin, kundi palayo sa sentro na, na siyang mo mismo, yung ebanghelyo mismo, nawawala ka na sa sentro, ano ba ang pinanana, pinananampalatayaan mo talaga? Ano ba ang mabuting balita? Hindi nawa, nawawala ka sa church. Nandiyan ka pa. Kaya nawawala, may paborito kang silya. Pag may naupo doon, nagagalit ka pa. Di ka nag-absent. Amen? Baka nga nagbibigay ka pa ng offering. Yung nga pakunti na pakunti. No? Dati, ikapo, ngayon, ikatatlo na lang. You know, so, ikaisa na lang. You know, nung araw, nag-iikapo ka pa. Hindi naman sa parang sadyang, parang lubas ka na doon, nag, nagkasala ka na, dahil naglasing ka. Hindi naman, nandiyan ka pa rin eh. Ang problema, hindi na ganun ka passionate o punong-puno ng sigla ang buhay spiritual mo. Maaari nang lalamig ka na. Pag nabalitaan mo na merong mga gawain, parang dead ma ka na. Para ka ng hollow blocks. Okay? Hindi na, hindi na ikaw na, pag mabaga naaantig yung puso mo, pag nalaman mo na may mga tao na kakilala sa Panginoon, Amen, praise God. Ano mo pwede ko magawa para makakontribute diyan? Pag may nag-announce, oh, may nawata baptize ah. Ang reaction mo parang, okay, ang susunod na announcement. na <laughs> hindi ka na nga nag-share, eh. May mga kaibigan ka na ilang taon mo nang kasama. Namatay na minsan yung tahaon, eh minsan hindi mo binanggitahan ang tukol kay Jesus. Bakit? Dati, eh, bukang bibig mo. Pag may nakatabi ka, pag may kausap ka, uy, alam mo, mahal ka ni Lord. Alamin mo sabihin. Tapos mag-umpisa na yung kwentuhan nyo tungkol sa Panginoon. Dati ganun ka eh. Pero unti-unti parang hindi na yon ang prioridad ng iyong buhay. Ang prioridad mo, career, love life, pera, happening, pasyal, yun na yung mga prioridad mo. Hindi ko sinasabi masama yung mga bagay na yun. Pero kasama ba sa prioridad mo ang mga bagay na may kinalaman sa relasyon mo kay Lord? Yun ang mahalagang tanong, di po ba? Amen? So, ito ang tinatawag po nating mind drift. Ibig sabihin ng mind drift, unti-unti yung isip mo, yung mind mo, napupunta na sa ibang bagay. Pag tinanong kita, nananampalataya ka ba kay Jesus? Opo, pastor ba? Pero, kamusta na yung relationship mo kay Lord? Eh, yun. Nag-pray nga ako eh. Kailan ka nag-pray? Tatlong taon na yata lumilipas wala na nag-pray ako. Ano naman pinag-pray mo? Na sana magkaroon akong 10,000. Yun lang. Ano nangyayari? So yung mind drift po ay problema yan. Kaya sa umagang ito gusto, na, gusto nating pag-usapan to. Habang inaarap natin ang bagong taon, bantayan natin ang ating sarili laban sa karaniwang problemang ito na tinatawag natin mind drift at muli nating isenter, ibalik sa sentro ang ating isipan sa katotohanan ng Ebanghelyo. Balikan natin yun. No? Bakit? Okay? Ang tanong bakit? May tatlong dahilan. Amen? So labas nyo na yung cellphone niyo para mag-take down kayo ng notes. Maliban na lang kung so sobrang tindi ng inyong memoria. Okay? Kasi yung iba sa inyo, pagkatapos itong service na to, paglabas nyo dyan, pagbaba nyo ng konti, sumakay kayo ng kung ano man kayo wala pang ilang metro, may nagtanong sa inyo, anong pinag-usapan doon sa service? Tukol yata kay Jesus. Nakalimutan ko na. Eh. Okay challenge ko lang sa inyo, mag-take down kayo ng notes para wag kayong makalimot. Kasi normal sa yan, di ba? Totoo yan. Diba? Tatlong dahilan. Una-una, okay. Maaring mangyari ang mind drift sa kahit sinong kristyano. Amen po ba? Kahit ako. Amen. Totoo naman yun, di ba? Hindi, walang exempted Walang hindi kasalid sa posibilidad na pwedeng malihis ang iyong pag-iisip at ang iyong atensyon. Ito ang sabi po sa verse 1. Kaya nga, so bakit sinasabi ng may akda yung kaya nga? No? Kasi meron siya sinabi si chapter 1, talagang binigyan niya ng diin na si Jesus ay higit pa sa mga anghel. Si Jesus ang talagang tagapagligtas. At ba niya sinasabi yun? Kasi ang mga kausap niya, mga tao na unti-unting nalilihis ng landas. Dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga problema, nagkakaroon na sila ng alinlangan sa puso nila at yung iba sa kanila parang iniisip nila, dapat pa ba ako magpatuloy sa Panginoon? Kaya kung sino man yung sumulat ng uh, Hebreo, na hindi naman na talaga nating alam kung sino yon pero bali, base sa, sa kanyang mga sinulat mismo sa Hebreo, pag sin, sin, binasa mo, makapansin mo na maalam siya, lalo na sa banal na kasulatan, knowledgeable siya, alam niya yung mga lumang tipan, uh, ma, ma, alam niya yung sa templo, kilala niya yung nangyayari, alam niya yung nangyayari doon, familiar siya sa mga sa, sa mga katuruan ng Kristiyano. Talagang maraming mga palatandaan na itong taong ito ay most likely isang tao na hindi mo masasabi na parang ordinaryo lamang naman na mananampalataya. Sabi nga ng mga scholar, marahil itong taong ito ay kasama sa grupo ni ah, Apostol Pablo, pero malamang hindi si Pablo dahil iba yung estilo ng panunulat. Sa so, kasi Pablo kasi pa nagsusulat, lagi niya sinasabi, mula kay Pablo. Eh, Ganun si Pablo pa nagsusulat eh. Okay? Pag binasa mo yung Hebreo, walang ganun. Yan tanong, bakit hindi mo sasabi ko, ikaw si Pablo? Di ba? mas magiging may kapangyarihan yung sulat mo pag sinabing, ako nga pala si Pablo, sa so, lahat ng mga ganitong tao. Di ba? Hindi niya sinasabi. Kaya hindi tayo sigurado kung sino yan, pero sigurado yan yung tao na sumulat na meron siyang ika nga level ng pag-aaral at pag, pagkaunawa sa mabuting balita at sa gawain ng Diyos, etc. Pero ito yung sabi niya. Kaya nga, dapat lalo nating, amen, sabihin niyo nga po natin, ano ibig sabihin ng nothing? Hindi, wala. Nothing. Hindi. Na, nothing, ibig sabihin. <laughs> Tayo yun. Okay? Sabi niya, dapat lalo nating panghawakan mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Sa so, mga tweet, sinasama ng may ekda na isang taong marunong sa salita ng Panginoon na nakakaalam ng mga uh, salita ng Panginoon, naintindihan niya ang tamang theology, alam niya lahat. Pero sinasama niya yung sarili niya. Sabi niya, panghawakan natin to. Dapat lalo nating panghawakan mabuti ang mga narinig natin, hindi yung nabasa natin, narinig natin. Bakit? Importante yun. Kasi sinasabi nung, nung may, may akda, lalo at pag binasa niyo yung chapter 1, nasabi niya na ang Panginoon ay nagsalita hindi lang mga nagsulat. Kasi alam nyo, pwede nyo basahin ang Bible na hindi kayo nakikinig kay Lord. Ang turing mo sa Bible, parang dyaryo. Ibig e, na nangunguusap ang Panginoon sa iyo. Sino ba sa'yo nakatanggap na ng love letter sa talambuhay nyo? Wow, tatlo kawawa naman kayo. Lord, tulungan niyo po ang mga taong ito na hindi pa nakakatanggap ng love letter sa talambuhay nila. Pero sa totoo lang, o wag na lang love letter, messenger na lang. Pag may nagpadala sa iyo ng messenger, galing sa isang tao na nagpapatibok ng iyong puso. Iba ang basa mo doon. Di ba? Pag ako nagpadala ng mensahe sa iyo, sin song. O pinaka, siguro, pinaka ano mo na nun, dalaawa ka sa akin, thumbs up. Pero iba yung pag may nagpadala sa ng mensahe na talaga namang mahal na mahal mo yung tao na yan. Kasi pag sinabi niya doon sa mensahe niya, K, ang basa mo doon, hindi K yan. May ibig sabihin niyang K na yan. Ang ibig sabihin niya, naalaala niya ako, ni Sister K lang. Eh. Hindi, talaga. Di ba? Kaya nung araw nga, ewan ko, matagal na yata tayo, may napabalita, ang pinaka malaking source ng income ng mga telecom ay yung K. Kasi halos lahat ng tao pag K, K, K. <laughs> Noong unang panahon na binibilang nila yung bayad ng ano ng mga ng mga text, So, okay? Pero sabi niya, lahat tayo rito, walang exemption, kasama yung sarili niya. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y bata-bata pa, nagpunta kami sa isang beach. Kalalak, Batangas yata yun. Tapos, Sumakay ako salbabida. Alam niyo yung salbabida, di ba? Yung parang gulong na, yung interior ng gulong. Sumakay ako doon. Malapit lang ako doon sa pinaka-shoreline. Ikita ko pa yung mga mag ko, naglalaro sila. Eh, sarap, di ba? Pag nando ka, ipalutang-lutang ka. Di ba? Tapos ah, inaganong kang kamay ko, nakakapako pa yung buhangin. Di ba? Hamayon <laughs> ko tayo, nakatulog ako. Ba'y nung namulat-mulat ako, kulay ah, asul na yung tubig. Di ba? Tapos yung mga tao doon sa, ang liliit na nila. <laughs> yung pala nandun na ako sa gitna ng laot. Di ba? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, pag hindi ka nagbibigay ng atensyon sa relasyon mo ng Panginoon, sa relasyon mo sa Panginoon, akala mo lang okay lang yun. Hindi mo alam na unti-unti ka nang nalilihis. Hindi naman agad-agad. Hindi naman sa parang biglang automatic, no? Hindi ka lang nag-pray, pupunta ka na sa impyerno. Hindi ganoon. Sabihin, nag-uumpisa yung sa mga maliliit na pag-uugali, na dati-dati ginagawa mo, pinapahalagahan mo, pero unti-unti, naiisip mo, marami akong kailangan gawin eh. Di po ba? Kaya isa sa mga tinuturo sa RLCC is yung magkaroon ka ng godly habits at magkaroon ka ng accountability sa ibang tao. Kaya nga, sina- inainganyo namin kayo, sumama kayo sa small group, ganyan. Ngayon, meron tayong tinatawag na tag. Yung merong magkakausap sa iyo para tanongin, kamusta ka na? Bisa ayaw kasi natin ng ganong accountability kasi gusto natin hindi tayo pinapakailaman. Nabubuhay tayo sa isang lipunan o sa isang kultura na walang pakialamanan. Alam niyo, pag napupunta ako doon sa ibang bansa, kitang-kita ko yung problema na yan kasi siguro mas advanced na kasi sila. Marami na silang mga bagay-bagay na maaaring magpasaya sa kanila, telebisyon, kotse, kung ano man, di ba? Pero naalala ko isang araw, nakatira ako doon sa isa-isang lugar na ang ganda ng mga bahay, ang ganda ng mga lugar. No? Lumabas ako. Siyempre, Pinoy eh, di ba? Walang tao. Tapos <coughs> sabi ko doon sa host ko, Uy, okay lang ba na magkaway-kaway ako? Sabi sa akin ng kaibigan ko, ah, pwede naman yung pastor. Basta huwag ka lang manghihimasok. Ano yung mo sabihin? Pag sinabihan ka ng Amerikano na, Hello! Good morning! Ang sasagutin mo, sagot mo lang, Hello! Good morning! Huwag na yung parang, kamusta ka na ngayon? Ano na nangyayari sa... Huwag ka, no? Nangingilam ka na eh. Alam niyo ba na minsan yan ang problema sa buhay kristyano? Pag tinanong mo isang tao na, oh, kamusta na? Kalagayan mo. Ba't mo ako kinakamusta? Anong pakialam mo? Pag hindi tayo nagkaroon ng accountability sa isa't isa, akala mo lang na okay yon pero lahat tayo pwedeng makalimot. Huwag mo sabihin sa akin, hindi, matatanda lang ang makalimutin. Kahit bata, makalimutin. Amen? Lahat tayo makalimutin. Kahit mga pastor, kahit mga matatagal na sa ministry, ito ang problema natin mga kapatid. Dahil matagal ka na, nagsuserve ka naman, andyan ka, maasahan ka, pag dumating ka sa church, talagang dire-diretso, automatic yan. Pagdating mo, dire-diretso ka doon sa silya mo, kasi silya mo yun eh. Pag may nakita kang nakaupo doon, ang sama ng tingin mo, parang, okay ka lang. Silya ko yan, ha? Eh, pangalan mo na yung silya. Pero, pag merong nagtanong sa iyo ng seryoso, o, kamusta na yung relationship mo kay Lord? Ha? Sa totoo lang naman, ang, kahit sa ordinaryo nating mga relasyon, okay, nangyayari yun eh. Lalo na pag, di ba? Okay, oh, sabihin natin totoo. Pag nagliligawan, nako. Pag hindi kayo nakapag-usap, nako, lahi problema yan. Kaya minsan, nung mga panahon pa ng telepono, di ba? Nagagalit pa nga yung mga magulang, Oy, muinit na yung tenga mo. Kasi di ba kaya natutulog eh. Anong ginagawa mo? Ito, kausap ka. Talaga. Talaga naman, usap na usap. Pag hindi mo nakakausap yung sinisinta mong pururot, <laughs> sorry. Ano yun? Salita yung mga ano yun eh. Mga old-timer yun eh. Okay. Sinisinta Sinisintang pururot. Okay. Yung mga kabataan parang, ano raw? Pururot? <laughs> Okay. Pag hindi mo nakausap, hindi mo nakita, naku, laking problema yun. Eh, pag nag-asawa na kayo, Diba? Tapos, pagising mo sa umaga, pagtingin mo sa katabi, ikaw na naman. <laughs> o pag sinabi sa'yo na, oh, samahan mo ako sa... Ba't puro ako samahan mo? Ayan yung anak mo, pagpasama ka doon. Dati, oh, sweet-sweet mo eh. Diba? Ako na, di ba? Pag tumatawid kayo, di ba? Hawakan mo pa yung, yung bag. Ako na, di ba? Asawa kami kami niya, halika rito. Pag may, pag may truck, di ba, ikaw pa yung harap niyo. Eh ngayon, pag may truck, uuna ka pa sa kabila. Uy, daya mo. <laughs> Ba't ka ba nagmamadali? Hindi pa bayad yung insurance mo eh, hindi ba? Alam yan mga kapatid? Nangyayari ang mind drift sa kahit sinong tao. Kaya nga, ito sabi niya, panghawakan mo mabuti yung narinig mo. Na kung ikaw ay isang mananampalataya na nakarinig ng mabuting balita, pinagpaliwanag sa iyo, o maring nabasa mo, o naman, ang mahalaga nito, yung, hindi mo binibitawan yun at pinananatili mo yung, yung bagay na yun sa buhay mo bilang sentro ng buhay mo. Na yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi minsan nang nananawa ka eh. Di po ba? At kahit na ako, ng pastor na ng ilang taon, tumanggap ako kay Kristo, dalawang taong gulang. 65 na ako ngayon. Kaya kailangan ko pa rin laging balikan ng balikan. Bakit ba, Lord? Ako nasa mundong ito. Pag ako nagko-conduct ng funeral service, parang pinapaalala sa akin ni Lord, okay, hindi mo alam kung kailan yan. Ngayon, may nakatingin, nakatingin kang ganyan, nakikita mo yung tao. Darating na panahon, ikaw na yun. So ano ang ginagawa mo ngayon? Paano mo ginagamit ang oras at talento at kakayanan mo para maglingkod kay Lord? Akala mo ba, forever ka lang nandito sa mundo? At forever ka malakas? Nung bagong taon, nakikita ko yung mga kabataan, para yung patakbo ng motorsiklo, ang bilis-bilis. Talaga naman, di ba? Ingay-ingay. Ngayon, di ba? Sa isip-isip ko, ano kaya ang tingin nila sa sarili nila? Na sila ay mga superman? Na kung sakaling umaharurot ka at may dumaan truck at tinamaan ka, Tung! No? Tapos titilapon ka, pag tilapon mo gano'n, tatayo ka lang, tapos walang problema. Naihibang ka ba? Di ba alam na pwede kang mamatay? Kahit bata ka pa, pag sinasabi natin, no, oh, Pastor, ah, sobro ko naman, bata pa ako eh. Talaga? Alam mo ba yon yung oras mo? Bawat araw na nakakahinga ka at nakakakilos ka, kaloob ng Diyos yan sa'yo. Pero pag kinalimutan mo kasi, ang ebanghelyo at bakit ka narito sa mundong ito, malilihis ang landas mo. At makikita mo na nga yung mga manifestations niya. Unang-una, mawawala ka na ng oras sa mga simpleng mga habits na ginagawa mo noon. Nung bata ka pa kay Lord, talagang sentro yan sa'yo. Nagbabasa ka ng Bible, nagme-meditate ka, nagsishare ka ng faith mo. Nawawala yun. Tapos yung mga relasyon mo sa mga tao, lagi na lang puro conflict. Away ng away. Nawawala ka na ng malasakit sa mga kapatiran mo sa Panginoon. Pag may nalaman ka na isang tao na, na nasaktan o na-hurt, ang imbis na ayusin mo, parang kakampi ka pa. Ulit ko, sister, nakalaba ka nila, kampi mo ko. Tayong dalawa, kampi. Aba, hindi ka na. Hindi mo tulungan yung mga kapatira mo na hindi nagkakasundo. Kasi kung naiintindihan mo pa yung ebanghelyo, alam mo naman, di ba? breaking barriers, connecting people, honoring Christ. Alam mo yun, di ba? Hindi ako masaya kapag may mga kapatiran na nawawala sa Panginoon o pag nag-aaway o nag gumagawa ng kasalanan. Hinahanap ko ang paraan paano ako makatulong. Kamusta ka na? Amen? Amen. Okay, magagalit. sabi ko lang naman yung totoo eh. Amen po ba? Okay. Kapag hindi natin binigyan pansin ang Ebanghelyo, darating ang panahon na hindi na ito magiging mabuting balita para sa atin. Okay? Magsisimula tayo mag-isip na may iba pang bagay sa mundo na mas kayang punan ng ating pangangailangan. Magawa ko lang to, marating ko lang to, makamta ko lang to, sasaya na ako. Hindi ka masaya ngayon kay Kristo Jesus? Hindi ko sinasabing masama yun, pero yung ba magdudulot talaga ng tunay na kasiyahan? Sabi sa Bible, The Lord is my shepherd. Siya ang aking pastol. I shall not be in want. Ano ibig sabihin nun? Sabihin, kontento ako kay Lord. Kung maka- makamtan ko yung mga bagay na yun, praise the Lord. Hindi ko makamtan yun, praise the Lord. Amen? Amen. Magkaroon ako ng bonus, praise the Lord. Wala akong bonus, Ayos lang yan. Si Jesus, kompleto na yan sa akin. Amen po ba? Amen. Iba sa atin kasi hindi na tayo kontento eh. Kapag wala ito, hindi ako masaya. Pag wala siya sa buhay ko, magpapakamatay ako. Nalilihis na yung landas mo, hindi mo napapansin. Iba na. Okay? Hindi tayo nagba-backslide, nagiging hindi na tayo kontento kay Jesus. Hindi ka na masaya sa relasyon mo sa Panginoon. Di ba ibig, ibig sabihin, Pastor, pag medyo nalulukot ako, hindi naman. Sa, ibig ko sabihin na pag nalulukot ka, masama ka ng tao. Amen? Ibig ko lang sabihin yan, yung mga pagkakataon na magandang siya sa atin mo yung sarili mo, bakit ka parang sobrang depressed? Ano, normal lang yung minsan nalulungkot ka. Amen? Oh. Halimbawa, anong mga handaan, karamihan, high carb. Nalulungkot ako ha. Wala akong makain eh. Anong problema malungkot paminsan-minsan? Amen? Pero may tinatawag na chronic anxiety. Alam niyo ba yung chronic anxiety? Yung mukha mo mukhang ampalaya. Lagi, araw-araw. Hindi yung paminsan-minsan nalulungkot ka. Normal lang yun. Yung paminsan-minsan nagkakaroon ka ng, ano, ng, ng parang hindi magandang pakiramdam. Normal lang lahat yan. Pero yung lahat na lang ng oras, 365 days of the year, hindi mapintay yung mukha mo. At kahit na merong magandang nangyayari, hindi mo pa rin mapasalamatan si Lord. Tapos negatibo ka na pag may nagsabi sa'yo na nagpagupit siya, anong sagot mo? Buhay pa? Tapos pag sinabi siya, ang ganda ng gupit mo, bakit dati pangit? Ano, negatibo ka na masyado. Alam mo, may isang tao na nananatiling malig, uh, malwalusog at uh, ano ang kanyang relasyon kay Lord, may mga problema, oo. Minsan nalulungkot ka, oo. Pero alam mo, sa nakasentro ang pag-asa mo eh. Amen? Si Lord ang mahalaga sa iyo eh. Amen po ba? Amen. Okay. Unti-unting nawawala ang ating sigla para sa Kanya at sa Kanyang kaharian hanggang sa mailagay na lang ito sa likod ng ating isip at may ibang bagay ng mas nagiging mahalaga. Merong nagtanong eh, anong gumigising sa'yo? Ano ang nagpapagising sa'yo? Di ba? Alarma, pandesal, okay. Ano pa ba nagpapagising sa'yo? Three in one, coffee, <laughs> okay. O gumigising ka pa ba dahil, Lord, isa na namang araw, Panginoon, para i-offer ko ang buhay ko sa iyo. Hallelujah! Amen. Salamat, Lord, na nagising ako. Pag ganun yung pananaw mo, parang napasa, napakasayang gumising, di ba? Amen. Hindi yung pagising mo. Ano ba ito? Ito ay ulam natin, tilapia na naman. Ah, wala kang thanksgiving sa puso mo. Okay? May seryosong epekto, pangalawa ang mind drift. May seryosong epekto yan. Huwag mong baliwalay niya. Ito ang sabi sa banal na kasulatan. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukalang parusa. Ang tinutukoy ng mayakda ay yung mga utos ng Panginoon sa lumang tipan. Lalong-lalo na yung sampung utos ng Diyos. Sinasabi nung nagsulat na, alam nyo ba, noong unang araw, nung pinayag ng Panginoon ang kanyang kalooban sa mga tao sa mamagitan ng tinatawag na Torah. Ang ibig sabihin ng Torah o law o batas, kaya ibig sabihin niya mga turo ng Panginoon kung paano mamuhay. Ang Sabi ng, sabi ng may akda rito, alam niyo ba na merong resulta yun pag binabaliwala nila ang mga utos ng Panginoon? Hindi dahil galit si Lord. Di ba? Hindi dahil galit si Lord. Parang tulad din ng ano yan eh, ng minsan mga bata, di ba? Oh, wag mo ipasok ang daliri mo sa kuryente. Tapos malayo ka na, parang, mm-hmm, hmm Tapos sisingit mo yung tinidor mo doon sa saksakan ng kuryente, di ba? <laughs> So, eh, gusto ba ng magulang mo na makuryente ka? Ano sabi ng magulang mo sa'yo? Amin ang daliri mo, ipasok eh, mo yan, ipasok mo yan sa kuryente eh, para lubusan ka ng may electrocute. Okay. Oh. Hindi, magagalit yung magulang mo. Sabi, ano ba? Huwag ganun kasi. Eh. Huwag mo hawakan yan. Huwag may pasok ang daliri mo dyan. Huwag ka tumawid sa kalye ng basta-basta. Ba't mo sinasabi yun? Ba't ka naguutos? Hindi dahil galit ka. Kundi mahal mo kasi yung mga anak mo eh. Yung mga utos ng Panginoon, Binigay niya kasi mahal niya ang tao. Pero may consequences yun. Pag binaliwala mo yun. Pero ngayon, sabi niya ganyan, sa susunod, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin paalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang ibig niyo sabihin, kung nung araw, yung mga tao na sumusuway sa uh, utos ng Panginoon, nagkakaroon ng resulta yan na hindi maganda ay eh, lalo pa ngayon sa dakilang ebanghelyo ng Panginoon. Na ano ba ibig sabihin niyan? Wala tayong masyadong oras para pag-usapan lahat ng mga aspekto niyan. Pero marami kasi hindi nakakaunawa tungkol sa kaligtasan. Minsan kasi akala ng mga tao sa kaligtasan, parang may kinalaman lamang sa possession o yung parang nakamtan ko. Kaya nga meron mga kasabihan yung mga Kristiyano, one saved, always saved. Ibig sabihin, pag nakamtan ko na, akin na to. Di ba? Well, parang katulad din sa normal na tao. Eh. Pag binigay ko sa iyo yung ballpen ko, di ba? Sa iyo yun, di ba? Hawak-hawak mo yung ballpen. So sabihin mo, akin to. Pag sinabi ko, pwede ko bang hingin ulit? Ay, binigay mo na yun, eh. akin yan. So may mga tao na akala nila, ang kaligtasan ay may kinalaman lang sa posisyon. No, totoo yun. Sa biyaya ng Diyos, meron binibigay si Lord sa atin. Pero hindi talaga yun ang pangunahing larawan ng kaligtasan na gusto kong maintindihan nyo. Mas importante maintindihan mo ang kaligtasan bilang uh, yung pagkakaroon ng direksyon at destinasyon sa buhay. So, sa kunyari, tayo ay babiyahe papuntang Baguio. Sino sa inyo, gusto sumama sa akin, pupunta tayo sa Baguio, all expenses paid, wala kang gagastos, ako na lahat ang bahala sa hotel, anong kakainin mo, wala. Pumunta ka lang. Taas sa kamay, sino gusto? Oh, di ba? Oh, yan. Paano ganyan ang mabuting balita eh, di ba? Okay oh, lang, di ba? Oh. So pag sinabi ko sa inyo, na, okay, magkikita tayo next week doon sa Pasita sa may Shakey's. Di ba? Kita-kita tayo doon. So dahil tagtaas ka na ng kamay, so nandun na ako sa Shakey's. Sabi ko, alas 6 ng umaga, biyahe na tayo puntang Baguio. So, may mga dumating. Praise God. Pagdating nila, Pastor, ready na ako ha. Okay? May almusal ba? Parang gano'n, di ba? Kapan lang mo eh, no? May almusal ba? Okay. Tapos ah, nandun na yung mga sasakyan, di ba? Pero yung iba sa inyo, nung nagtaas kayo ng kamay, pagdating ng araw na dapat lalakad na tayo, nandun ka sa kama mo, pakamot-kamot ka. Sarap ng buhay. So, text kita. Donald, di ba nagtaas ka na kamay, sama ka sa Baguio? So, pagbasa mo ng text, ay, oo nga pala. <laughs> Sorry, sorry, pastora. Ah, magbibihis lang ako. Gano'ng katagal magbibihis, Donald? Eh, alam mo lang, magme-makeup pa ako, gano'n. Dami kong gagawin, okay? Eh, lalakad na tayo eh. Diba? Bili, bilisan mo na. Ako niya rin, nagmadali na si Donald. Like, Donald, lika. Lika, lika. Dali, dali, wala tayong oras. Oh. Bibilisan natin to. Sige na. Kunyari lang eh. Oh. Ayan na, oh. Donald, ha? Ah. Ayun si Donald, malupit talaga to. Pag, uh, pag may kanta, may sariling tempo to. Ewan, eh, okay. So, Tito, tapat ka rito. Tapat. Okay. Huwag ka dyan kasi papunta tayo sa, Bata- sa Baguio eh. Di ba? Dito Baguio. Okay. So, kunyari, si Donald, kasi, oh, si, gumising na, naligo na, nag-makeup na, ito na, siya, sakay na. So, meron tayong direksyon at meron tayong destinasyon. Di ba? So, wala ka, nakabiyahe na kami ni Donald. Di ba? Eh ngayon, Nung nakakita niya yung kainan ng sisig sa may bandang Tarlac at La Union, ayun niya, Pastor, sandali lang ha, makakain muna ako. Eh Brad, eh, pumunta tayo ng Baguio eh. Nationally lang to Pastor. Okay? Eh, so, sama ka ba ba? Sa o, sasama daw siya. So, pagtagal-tagal ng panahon siguro, natauhan na siya, dadami niya nakain sisig. Sabi niya, o, halika na, Pastor, sige, sama tayo, sama tayo. Di ba? Minsan naman, dahil si Donald kasi, taga, layo naman, pastor. Pagod na ako, sumami ko tinaupo na. Naupo na si Donald kasi, ang, ang yan, tagal ng biyahe. Eh. So, nilalakad kami, di ba? Donald, nilagawa mo? Ito lang, papahinga lang ako, naupo lang ako. Pero kasama nga pa ba? Oo po, pastor, kasama pa ako, di ba? Praise God. sige, dalihan mo yung upo mo, katubuan ka ng pigsa dyan. Lakad na tayo. So, kunyari, oh, sige, sige, natakuha na si, ano, si Kwan, si Donald. Sige na, biyahe na. Hindi pa tayo tapos. Okay. so, eh, si, si Donald, medyo, dahil mabiyahe kami ganon, eh, nagkaroon ng problema na eh, LBM. So, dami kasi kinain sisig. Eh, Pastor, pasensya ka na, may LBM ako eh, di ba? Pero ano, kasama ka pa ba? Oo, kasama ako, pero ano, hinay-hinay lang ha. Punta muna akong CR. Ganun. Sabuta siya ng CR, di ba? Tagal niya roon. Concentrate ka doon, di ba? Ganun. So biyahe, pero siya ng tagal. Di ba? Kasi maraming kinain na ano eh, di ba? Tagal. So kinakala, mag-uusap pa. Ano, oh, ano, kamusta may kinain mo? Ano ba nangyari? Ano, di ba? Eh, ano, yeah, so marami siya kwento. Ayaw ko, tayo, lakad, ah, lakad na kami. Pero, Umating yung araw na ayoko na. Iba na yung direksyon. Iba na yung destinasyon. Donald, pupunta tayong Baguio, libre kita eh. Lahat sagot ko eh. Si Donald, sabi niya, ay, wala akong, paki, wala akong pakialam sa inyo. Gusto kong tuparin yung aking mga ambisyon sa buhay. Eh. Kaya eh, love life ko, may love life ko ba? Oh. Uh, marami akong gustong magawa eh, di ba? Okay, gusto ko maintindihan yung kaligtasan eh. Ang kaligtasan, hindi yung parang, nag, kumbaga nag-enroll ka sa klase, nagkaroon ka ng ID, tapos hindi ka na pumasok. Ang pang- pangako ng Lord sa atin ay libre, punong-puno ng biyaya, pagmamahal at kaligtasan, buhay na walang hanggan. Hindi mo pinagtatrabahuhan yan. Regalo ni Lord sa iyan. Ang gusto lang niyang gawin mo, yung direksyon mo, dito ka. Kahit na nangihina ka pa minsan-minsan at na-LBM ka, spiritually. Di ba? Yung nawawala ka sa wisyo, nadidepress ka, na, na, na heartbroken ka, ayaw ko na kay Lord. Eh. Nagkaroon ng conflict doon sa mga kasama mo sa, sa tech. Ayaw ko na dyan sa tech. Yan. Kakaroon ano ka problem. Pero tama pa rin yung direction mo. Praise God, tuloy ka lang doon. Pero pag lumiko ka na, dito na ako, hindi pa tinanggap mo si Lord. Wala akong pakialam. Tapos lumakad ka na palayo. Iyon na yung problema. Eh, pastor, ibig mo sabihin, ang isang tao, pwede mawala sa Panginoon? O yun ang sabi niya. Pero hindi niya pinag-uusapan dito na, pwede ba makabalik ang isang tao? Siyempre, pwede makabalik ang isang tao. Pag natauhan siya ng landas, di ba? Ah, mali yata, sabi ni Donald. Naalala ko yung makasama ko sa RLCC. Ha. Ah. Ang babait nila, lagi ako nililibre pag lunch. Kung tatalikod siya, makakamtan niya muli ang napakadakilang kaligtasan ng Panginoon na walang sumbat. Pero kung tatalikod ka, yun ang sabi ng may akda. May consequence yun. Hindi agad-agad. Pero makikita mo yun eh. Unti-unti, magiging masungit ka, unti-unti, depressed ka palagi. Kaya imbis na, sa, imbis na masabi mo na sa Panginoon, sa, kay Kristo Jesus, punong-puno ako ng kagalakan, hindi mo masabi yung wala ka ng kagalakan kasi iba na yung direksyon mo eh. hindi ko sinasabing pupunta ka sa impyerno. Pero pag nando ka sa labas at patuloy kang lumili, lumili sa landas, hindi mo pwede sabihin doon, labaw, layo mo na kunyari, ando ka, ah, ligtas ako sa Panginoon, once saved, always saved. Ay, niluloko mo lang yung sarili mo. Mahal ka ni Lord. Gusto niya na iligtas ka. At lahat, padadala niya, sari-sari mga tao para tawagin ka, Donald! Halika, Donald! May bibibisita sa iyo, may magtitik sa iyo, Uy, kamusta ka na? Halika, balik ka. Magpapadala si Lord sa isang katerba mga mensahero para magising ka, magising ka sa katotohanan. Pero pag nandun ka, wala kang assurance doon. Amen? Pag ang isang isda, Lumabas siya, well, alam niyo, sa totoo lang, pumunta ka sa palengke, bibili ka ng tilapia. Di ba buhay pa mga tilapia? Di ba? Kaya lang namamatay, hinahan pa sa ulo, di ba? Pak! Tapos saka hihiwain, ganun, di ba? Pero habang nandun yung binibenta, bili na po kayo, tilapia, tilapia. Ito yung mga tilapia, di ba? Ah, ganun-ganun pa. Pero maghintay ka na mga ilang oras doon, mamamatay yun. Tilapia tayo eh. Si Lord ang tubig eh. Huwag mo sabihin sa akin, tinanggap po si Lord noong 1932. Ang tanong ko sa iyo, nandito ka pa ba sa loob ng tubig? Amen? Ang pamumuhay sa labas ng Ebanghelyo ni Jesus ay mapanganib. Walang katiyakan na kaligtasan doon. Dahil ang kaligtasan ay destinasyon, direksyon sa buhay patungo kay Kristo Jesus. Hindi yan parang meron ka lang hawak na ballpen. Binigay sa inyo ni Lord ang kaligtasan ayon sa kanyang biyaya. Hindi mo pinagtatrabahuhan yan. Pati yung araw, na dumating yung araw na huling hininga mo sa buhay, papunta kay Kristo Jesus, lahat yan biyaya ng Diyos. Wala kahit anuman dyan na binabayaran ka. Libre lahat yan. Amen? Pero hindi ka pwedeng pilitin ni Lord. Pag doon ka dumakbo sa palabas, palayo sa Kanya. Hindi ibig sabihin nito na hindi na maaari magsisi o bumalik ang isang mananampalataya. Marami na ako nakitang ganun. Na nalihis ang landas pero bumalik sa Panginoon. Praise God. Pero meron mga tao, lumihis, tumalikod. Talagang dire-diretso na. Yan ang mga, bag, yan ang mga tao na talagang sakit sa puso ko eh. Lord, anong gagawin ko sa tao na yun? Hindi ko naman pwedeng pilitin. Ang ibig sabihin nito ay habang patuloy na binabaliwala ang isang, ng isang tao ang ebanghelyo, wala siyang ibang masasandalan para sa kanyang kaligtasan. Wala. Maliban kay Jesus, wala kang pwede panghawakan. Si Jesus lang ang tunay na kaligtasan sa mundong ito. Pag tumalikod ka sa Kanya, para ka nagtampo sa bigas. Habang nananatilang isang tao sa kalagayang yan, walang pag-iiwas mula sa hatol. Pag may nangyari sa iyo doon. O, siyempre, sabi, Pastor, paano kung huling segundo, yung bago ka managutan ng hininga, Lord, patawarin mo ako. O, siyempre, di ko naman alam yun. Si Lord nakakaalam niya, di ba? Pero isa sa alang-alang mo ba yun, Lord, babalik ako sa iyo pag segundo na lang. <laughs> Lord, babalik ako. <laughs> Buti ko makagano ka pa. Merong mga tao, nasa ordinaryo lang, kumakain lang si Shakes, bilang, <laughs> Wala na silang oras para, Lord, patawarin mo. Wala na. Pang, panguli sa lahat, sorry ha, ah, si Suset, na, nainganyo ko. Maganda, maganda yung kwentuhan natin. Eh. Pero sandali na, bibilisan ko na. Hindi makatwiran ang, ang mind drift. Walang, walang rason yan. Ibig sabihin, hindi kinakailangan mangyari yan. Kabaliwan yan. Ito ang sabi ng may akda. Ang Panginoon mismo, si Jesus, ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. At yung mga nakarinig sa kanya ang nagpatunay na sa atin na ito'y totoo. Si Jesus mismo ang nagpahayag ng Ebanghelyo. Di ka ba naniniwala sa kanya? At yung kanyang mga alagad na lahat ay namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi ka ba naniniwala sila inalay nila ang buhay nila dahil sa Ebanghelyo? Tapos sinabi pa niya rito sa panguli, pinatunayan nito, tinito ng Diyos sa pamagitan ng mga kahanga-hangang tanda ng, ng, <clears throat> ng uh, ano to, iba't ibang himala at sa pamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Sa madaling salita, ang daming pruweba, ba't mo tatalikuran yan? Meron ka bang tamang pag-iisip? Pag sinabi ko sa iyo, talikuran mo ang pamilya mo, sobra ka naman, pastor. Ano ka, naihibang? O wag na lang natin sabihin yung pamilya. Brother, Andrew, George, ipamigay mo yung bahay mo kay Selay. Bayan. Raymond, ibigay mo yung maganda mong Hilux kay Alex. Kita mo mga sagot ito mga to? Sige lang, pasto, bayaran lang. Okay. Pero sa totoo lang, hindi mo gagawin yun eh. Bakit? Mahalaga sa iyo yun eh. Amen? Bakit mo binibitawan ang kaligtasan ng Panginoon? Bakit mo binabaliwala ang relasyon mo kay Jesus? Hindi ba mahalaga ito sa iyo? Hindi ba ito totoo? Hindi ba namatay si Kristo sa krus para iligtas ka? Hindi ba baliwala ba lahat sa iyo yan? Ang pahintulutan na mangyari sa atin ng mind drift ay parang pagiging isang tugma sa ating hindi hindi tugma sa ating pinaniniwalaan, maging isang uri ng panlilinlang sa sarili. Parang yung pumupunta sa doktor. Abi, Dok, may sakit po ako eh. No? Kaya anong sakit mo? High blood. O sige, inumin mo tong ano. Tapos, sige po, Dok. Paglabas mo, minuwi ko to. Mami, umatay ako dito. Di ba? Hindi ako iinom yan. Tapos babalik ulit sa doktor, Dok, patingin ako sa'yo. Niluloko mo lang sarili mo eh. Ba't ka bumubot? Huwag ka na pumunta roon. Sa albularyo ka na lang. Okay? Huwag ka na mag YouTube na lang. Hindi naman dahil sinasadya natin maging mangmang, kundi dahil unti-unting kinukumbinsin tayo ng mundong ito na hindi na natin kailangan ng kaligtasan. Hindi na importante yun. Kasi maraming dapat isikasuhin sa buhay. Importante kasi yung negosyo, importante kasi yung ganito, ganyan, ganyan. Yung love life ko, mas mahalaga yan kaysa sa Ebanghelyo. Sorry kapatid, isang panilin lang yan ang kaaway sa'yo. Karaniwan, kapag nag, napagtanto natin na may isang bagay na tunay na mahalaga, hindi natin ito basta pinag, pinakakawalan. Tatawagin tayong baliw kung gagawin natin yun. Amen? Hindi mo isasaalang-alang yun. Pag binigyan ka ng, ng anumang, sinumang ano, ng isang magandang bagay, tapos sakin, oh, mahalaga to ah. Hindi mo yan bibitawan. Baliw ka pag binitawan mo yan. Amen? Ang hindi nagbibigay pansin sa Ebanghelyo ay parang pagkawala ng tamang pag-iisip. Ang iba sa inyo, hindi nga hindi kayo makakain ng isang beses, talaga naman, umiinit na yung ulo mo, eh, di ba? Hindi ka nakakain ng tanghalian, sa na ng loob mo. Pero iba sa atin dito, hindi ka na nagpipray ng napakatagal, wala pa rin epekto sa'yo. Bilang pagtatapos, okay? Ang mabuting balita ng kaligtasan sa mamagitan ng pananampalataya kay Jesus ang pinakamahalagang regalo sa tinanggap natin mula sa Panginoon. Amen? Ang patuloy na pagbibigay pansin dito, ang hindi pagbabaliwala rito, at ang patuloy na paglago sa biyaya at kaalaman ng Diyos, ito ang tunay na pananampalataya. Naglalakbay ka. Minsan nangihina ka. Minsan parang ah, ayaw mo. May mga dahilan, may mga pagkakataon. Pero basta yung direction mo at yung destination mo tama, yun ang importante. Hindi natin uhusgahan yung mga tao nangihina. Ang tanong ko lang, nasa tamang direksyon ka pa ba, kapatid? Pastor, nahihirapan ako, hindi, hindi ako maka, ano, eh, ganyan. Okay lang. Kaya minsan may nagtatanong sa Pastor, si ganito, si ganyan, nakakita ko, ah, gumagawa ng masama, nandun sa, sa motel lang. Ah, ano, ano gagawin natin? Ang gagawin natin, magpe-pray at kakusapin natin, tutulungan natin yung tao. Hindi, dapat husgahan natin. Hindi, hindi tayo tinawag ni Lord maghusga ng tao. Tinawag tayo ni Lord para tumulong ng tao. Amen? So pag tinanong nyo, <laughs> okay, tanongin nyo ako, Pastor, alam mo ba ang pinaggagawa ng lahat ng tao dito sa RLCC? Ang sagot ko doon, medyo. Kilala ko yung mga tao na may mga kompromiso. Kilala ko rin yung mga tao na nagpapatuloy sa Panginoon. At yung iba, hindi ko kilala. <laughs> ang, ang, ang mind drift ay ang mabagal at hindi halos na namamalayang paglayo ng pag-iisip mula sa katotohanan, presensya at maprioridad ng Diyos. Nang walang sinasadyang pasya na gawin ito. Hindi mo naman sinasadya yun eh. Hindi naman sinabi mo isang araw, hindi na ako magpipray. Hindi mo naman sinabi yun. Ah, hindi na ako, hindi na ako magpapatuloy sa Panginoon. Hindi mo naman sinasabi yun. Pero, pero may unti-unti ka mga desisyon, maliliit, na nag-iiba na ng direksyon ng iyong buhay. Kapag nawalan ka ng atensyon, buhay mo'y mawawalan ng direksyon. Kapatid, sa January at itong buong taon, isentro natin muli ang sarili natin sa Panginoon. Kung napabayaan mo man yung spiritual life mo itong 2025, okay na yun. Huwag na natin balikan yun. Tapos na yun eh. Ang tanong ko sa iyo, ano ang mga plano mo ngayon sa buhay mo? Ito bang 2026, mananatiling ano ka, parang matamlay, hindi ka talagang seryoso, o gagawin ba sa puso mo, Lord, gusto kong lumago sa Panginoon. Para sa mga ilan sa inyo rito na parang, kumbaga, unti-unti dinidecide mo na na huwag maging seryoso sa relasyon mo sa Panginoon, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo gawin yun. Kung nangihina ka, may problema ka, okay lang yun. Nandito tayo para magtulungan. Kung nahihirapan ka mag, mag-devotions o mag-pray o mag-serve kay Lord, normal lang naman lahat yan sa buhay kristyano. Amen? Wala tayong paghuhusga rito. Praise God? Pero kung lumilihis ka na ng daan, please, brother, sister, delikado yan. Huwag kang pumunta doon. Kung iba sa inyo, naglilingkod sa Panginoon, pero kumbaga talagang tsagalan talaga eh. No? Pag kinausap ko yung mga nasa tech team, Pastor, dito lang ako. Eh, kamusta naman relasyon mo sa Panginoon? Wala, pero nandito ako. <laughs> Hindi po substitute ang ministry sa relasyon sa Panginoon. Amen? So tayo tayo lahat. Sumobra na akong 20 minuto. Palagay ko, si Suset, hindi ako patatawarin. Pero dahil siya ay nasa Panginoon, patatawarin niya ako. Okay, so <clears throat> sabihin natin sa katabi natin, magtulungan tayo na huwag tayong malihis. Huwag kang dumulat, sabi mo, kay Donald. Joke lang. <laughs> Joke lang, Dora. Hindi, wag tayo tumulad sa mga tao na iniwan na nila ang pananampalataya nila sa Panginoon. Hindi ko sinasabi yung mga nangihina kasi kasama yan sa buhay kristyano. Amen? May mga pagkakataon, nangihina ka, natutukso ka, nagkakamali ka, nagkakasala ka. Normal lang yan. Ang tanong ko lang sa iyo is, tuloy pa ba tayo sa laban? Kapatid, Amen? Tuloy po ba tayo? Amen. Yun ang mahalaga. Amen? So, wag natin husgahan ang isa't isa. Huwag mo sabihin sa asawa mo, narinig mo yung sermon ni Pastor, mag-pray ka naman. Huwag ganoon. Magtulungan tayo mga kapatid. Amen? Mag-encourage tayo sa isa't isa. Kung meron man nangihina sa atin, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Pag may nagkakasala, huwag mong husgahan. Sabi mo, kapatid, talaga tulungan kita. Balik tayo. Pag may nakita kang kaibigan mo na, yan na, tumutoma na naman ng kwatro cantos na, sabi mo, oh, kapatid, oh, kamusta tama mo? Okay na, halika. balik na tayo sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Mahal tayo ni Lord. At lahat ng kaligtasan mula sa Kanya ay libre. Hindi natin pinagtatrabahuan yan. Pero gusto ng Panginoon na yung attention mo na sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Patawarin mo ako, sumobra ako, <laughs> Panginoon, sa oras. Pero Lord, nawa, nang usap ka sa bawat isa. Ibalik mo kami sa tamang sentro, tamang direksyon, patungo sa tamang destinasyon. Thank you, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen.